Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Evo danas ćemo nakon skoro dvije godine ponovo ugostiti Zadiku Zvirkić iz e, ženske grupe Korak, jedna od voditeljica. Dobar večer. Dobar večer. E, pa evo, od, osim samo malo da vas upoznamo ili bolje podsjetimo šta radi ženska grupa Korak, predstavit ćemo i neke nove aktivnosti obzirom da je u, u zadnjih dvije godine se dosta toga događalo kod vas. Zapravo ženska grupa Korak e, mijenja i do, dopunjuje svoje aktivnosti s obzirom na potrebe u društvu. Dakle, pored onog osnovnog promocije zašta ženskih dječjih ljudskih prava, mi smo prihvatile i ta, taj izazov da pokušamo pomoći zapošljavanje e, dugotrajno nezaposlenih osoba, naročito žena i u tom kontekstu dva evropska projekta smo proveli. Ne, e, rezime jednog od projekata je osnivanje socijalne zadruge, što znači osnivanje zadruge bez kapitala, e, rad na, na socijalnoj bazi i nadalje imamo također te tako slične projekte. Dakle, pored onog općenitog pomoći žrtvi obiteljskog nasilja, da ona iziđe iz nasilja, da riješi sve svoje pravne radnje po zakonu, obiteljskom zakonu, na kraju i da bude društveno korisna osoba, da se zaposli ili da se u nekom kontekstu prekvalificira pa da, da može raditi. Dakle, to je onda da ne ostane na teret države, odnosno na socijalnoj skrbi i da ne živi samo od doplataka, alimentacije i socijalne skrbi. Dakle, to je jedno za okruženje, ekonomsko samostaljivanje. često, puta se u stvari tako i žene same koje su i žrtve i obiteljskog nasilja baš zbog te egzistencije, zbog toga se ne javlju. Evo ja sad predlažem da mi malo poslušamo ovu našu anketu koja je e, tijekom današnjeg e, dana evo ovdje u Karlovcu radio naš e, suradnik Josip Dujmović, pa evo da čujemo šta naši sugrađani općenito kažu, evo baš vezano za ovo obiteljsko nasilje. Biće mi drago čuti. Jeste li čuli za slučajeve obiteljskog nasilja u Karlovcu? Čuo jesam, odnosno čitao sam dosta o tome, ali iz osobnog iskustva ovaj, nisam, nisam poznat baš. Nisam čula baš određeno za neke osobe, ali znam da se to događa, da toga ima jako puno. Pa čuli smo općenito u svijetu, u Hrvatskoj, pa vjerovatno i u Karlovcu. to svi danas znamo, da postoji. Da, čula jesam. Ne mogu se sjetiti da je iko u mom okruženju ili od mojih poznatih tako nešto doživio ili mu se nešto tako dogodilo. Jeste li čuli za slučajeve obiteljskog nasilja u Karlovcu? Pa par slučajeva da, da je djevojka dobila malo od momka batine ili tako nešto, ali to su sve neka nagađanja, tako da... Ha, pa konkretno ne znam slučaj, ono što sam pročitao neke članke iz novina, osobno ne znam nijedan Sad kad razmišljam o tome, sjećam se jedne svoje e, poznanice koja je imala velike problema sa obiteljskim nasiljem. To je bilo prestrašno. Ona se obraćala svima, svim institucijama. Znam da je bila policija, ona bi ga odstranila, on bi drugi dan se vraćao. Da je bila u Centru za socijalni rad koji joj isto nisu ništa pomogli. Da je dobila sudsku odluku o zabrani pristupa mužu. Međutim, on je ipak dolazio. A na koji način spriječiti nasilje u obitelji? Pa vjerojatno ima načina, samo očito je cijeli sustav malo poremećen, dakako da se znaju mjere koje bi se trebale poduzimati, ali izgleda da to ovoga, baš i ne funkcionira, da to ljudi koji se bave tim poslom ili te udruge, ali još to uvijek nije dovoljno. Mislim da bi se tu trebali svi uključiti prvenstveno cijela zajednica, a onda i same obitelji, a pogotovo muška populacija. Mislim da ona nije dovoljno uključena i da bi nju trebalo više aktivirati. Pa na koji način onda spriječiti nasilje u obiteljima? Sveobuhvatnom akcijom društva, što znači uključiti sve institucije da prate takve, jer sad se već može znati ko su nasilnici u obiteljima, znači da se takve osobe prate. Od policije, centra za socijalni rad, suda, do društvene zajednice, a prvenstveno mislim da bi trebalo posebno uključiti mušku populaciju s obzirom da su u većini slučajeva muškarci nasilni zajednici. Brisati te obitelji i gotovo. Maknuti se s bojišta. <laughs> Pa u stvari mislim da je stvar prvenstveno tim osobama kojima se to događa, da su one te koje moraju prijaviti. Da im se to događa, ne smiju se bojati, znači javiti se tim službama, ali isto tako i susjedi ako čuju da se nešto događa, isto bi trebali ne samo zatvoriti vrata i reći nije me briga, nego prijaviti mhm. policiji, službama ili kome. Pa, s obzirom da su ljudi upoznati gdje se mogu, na koju adresu javiti, odnosno i broj telefona u svakom drugom stupu na koji se može javiti u takvim slučajevima, a s obzirom da to nema nekih rezultata, najbolje bilo da se možda mijenja zakon. Evo, e, moja današnja gošća Sadika Zvirkić, iz voditeljica ženske grupe Korak. Evo, predstavit ćemo i nove aktivnosti ženske grupe e, Korak iz Karlovca i razgovarat ćemo evo i ovoj problematici, evo što smo mogli sada čuti iz odgovora naših sugrađana u ovoj anketi. Evo, naši su še, telefoni 611 402 i 611 403, pa mi sada ovako malo možemo proanalizirati evo ovo što su naši sugrađani sami rekli, evo sad ima tu nekoliko pitanja i čisto je već sad ono konstatacija od ovog micanja iz obitelji, uključenje razno raznih službi, pa tu je jedna od tih je i vaša udruga, e, uključenje šire zajednice susjeda, pa onda evo do, čuli smo i policije i zakona i tako dalje i tako dalje. Pa evo kako je sad općenito situacija danas sa evo obiteljskim nasiljem u Karlovcu? Evo, i... Pa prvo bi, ako dozvolite, malo komentirala ovu anketu. Klasika je da zapravo svi idu na to da se što se kaže gasi požar. Dakle, nitko se od ispitanika nije osvrnuo na taj dio edukacije mijenjanja svijesti. Mijenjanje svijesti općenito... A je, ipak je bilo, su neki rekli da bi trebalo i muškarce i ne, muževe drugo uključiti. To, to je opet e, uključiti muškarce, nasilnike da mijenjaju, da se mijenjaju. Ali ja govorim o mijenjanju svijesti kompletnog društva kako može netko, da kažem, da zatvori oči i začepi uši, da ne čuje da netko ima nasilje? Kako može netko odgajati dijete i da ono bude nasilno? Dakle, sva su, svi su ti nasilnici nekad bili djeca, na kraju imamo mnogo nasilja među djecom. Velika je opasnost što je nasilje zapravo jedno vrijeme društveno prihvatljivo. Bilo i nije se na to obraćala dovoljno pozornosti. Sad mi imamo situaciju da smo vrlo zabrinuti svi smo mi zabrinuti na nasilje u školi, na nasilje zapravo i prema nastavnicima od kojih smo nekad očekivali da budu dijelom oni odgojitelji, da kažem tako. Sad su i oni u opasnosti jer su zapravo došla generacije veoma nasilne. Mi više ne smijemo zatvarati oči. Mi jesmo se izborili i za dječja ljudska prava, ali apsolutno smo zanimali dječje obveze Dakle, ako mi nekome cijelo vrijeme govorimo na njegova, ukazujemo na njegova prava, a ne ukazujemo na njegove obveze da poštuje i druga prava i prava drugih, onda je tu greška u društvu, znate. Sad je zapravo ova anketa pokazala da smo prihvatili mi da nasilja ima i ima ga, točno je, ali pomoć žrtvama obiteljskog nasilja je zapravo gašenje požara a bi trebalo sve napraviti, sve moguće pripreme da do požara ne dođe. A to je ono kad kaže stavi bure vode i nemoj da, da pališ vatru kad je vjetar. Dakle, to je taj odgajanje generacije generacija za nenasilnu komunikaciju. E, što se tiče koraka, korak je stalni partner na nacionalnom nivou, na nivou sa ministarstvom obitelji. Mi smo učestvovalo u izradi oba dvije ove nacionalne politike za pomoć žrtama obiteljskog nasilja, zatim smo tu izradili i protokol o postupanju svih institucija i nevladnih organizacija za pomoć žrtvama nasilja i na kraju smo u ovom nadzornom odboru za provedbu protokola koji jeste već na snazi koji je vlada usvojila u koraku je e, već ustaljena ustaljena tehnika pomaganja žrtvama naravno da e, jeste da se treba uključiti cijelo društvo ali isto tako mi smo svjesni da su u cijeloj toj priči najviše oštećena djeca dakle partner, partnerice ili partner biraju drugog partnera djeca se rađaju, nič, što se kaže, oni nisu tražili da se rode, jedno vrijeme žive u tim nasilnim obiteljima, velike se štete nanose. No, 20 djeci. godina i sami postaju tako. Ne mora biti, ali već u samom razvoju, u njegovom životnom putu se provlači ta crta da je, da je doživljavalo što je, da je bilo u nasilju i da se zapravo jedna komunikacija nezdrava, društveno normalnom društvu neprihvatljiva vodila pred njim i da on, da je ležernije preuzeti taj oblik ponašanja, odnosno moramo shvatiti da su djeca naše spužice i da djeca apsolutno ponašaju odrasle, a to su najčešće roditelji. ok, evo, ovo je vaš bio komentar dakle, ovoga na ove naše ankete. Evo što se tiče samo zadnjih tih dvije godine, godinu i pol, koliko se nismo čuli ove naše emisiji, pa bi ja sad nekako nastavio, dakle, koje su aktivnosti se događale, evo baš i glede ovoga što ste sada vi pričali, sudjelovali ste u dva europska projekta, dakle pokrenuta je ta socijalna zadruga, vi ste uključeni u razno razne institucije na nacionalnoj razini, evo, evo rekli ste sami da ste uključeni u, unutar Ministarstva obitelji, pomoć žrtvama obiteljskog nasilja, pa koje su ovako bile te konkretne još aktivnosti koje, pa samo već tri godine smo, sam članica i savjeta za razvoj civilnog društva pri vladi RH zatim uh, nadzornom odboru provedbe ovoga evropskog projekta IPA mnogo imamo zapravo cijelo vrijeme članice koraka su se educirale, učile da bi prenosile to svoje znanje drugima i evo još uvijek je u, u u tijeku provedba projekta da dođu žene do tržišta rada. Dakle, provedba projekta na nivou županije i imamo namjeru nastaviti on projekat koji smo radili prošle godine u suradnji sa lokalnom zajednicom, opet u evropski projekt. Također je tema zapošljavanja. Dakle, naravno, kroz druge tehnike mi smo e, uočile zapravo e, bit kako i na koji način, gdje je problem i kako ga možemo rješavati, ali naravno, Izgradnja demokratskog društva i demokratizacije ne, ne odnosi se samo na izmjene zakona. Zakoni su slovo na papiru. E, demokratizacija snosi i tu odgovornost društva. Dakle, bez društva nema države. U našoj državi još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o društvenim promjenama, a to je osnovno da je neophodno životno učenje i da nema dobi u čovjeku, čovjeku da nema te dobi kad on nema nešto učiti. Dakle, bio u mirovini, on mora poznavati svoja prava i svoje obveze kao građanin, ali radno sposoban, a nema posla, on treba biti spreman na to da uči kako naći, naći posao i onda kako taj posao kad ga nađe zadržati. I to je jedan od problema koji smo mi uočili. E pa to, to smo čuli, evo jedna naša sad e, ovdje sugovornica u ovoj anketi sama rekla maknuti se iz obitelji, a evo onda se tu ovdje često pojavljuje taj problem egzistencije, zapošljavanje i tako dalje. Ekonomsko nasilje je ušlo sada i kao jedna, jedan u zakon da, da je zapravo da je i to jedna vrsta kažnjivog ne dijela ili dijela, kako hoćete, zapravo e, ta, je, ta ekonomska nesigurnost žrtve je veliki uzročnik da žrtva zapravo ostaje u nasilju, ekonomska ovisnost o nasilju. Pa kako sada vi sad kao udruga se sada pojavljujete, znači ne samo edukacija i sad da educirate žene i društvo, rekli ste da ste imali i e, radionice po srednjim školama, po osnovnim školama, da ste pričali već sa djecom koja, evo i sami ste priznali da nisu pretjerano sada, sada zainteresirana za takve teme. Pa kako se, kako uopće dolazite onda do ljudi do vaših evo korisnica ili one dolaze, dolaze kod vas kad je, kad je već ono 5 do 12? Apsolutno naša suradnja je sa, sa institucijama, dakle ako je to tema nasilje onda je naša suradnja sa policijom, e, centrom za socijalnu skrb, sa pravosuđem, a ako je u pitanju zapošljavanje onda je to obavezno sa lokalnom zajednicom, naročito sa zavodom za zapošljavanje, sa gradom, sa županijom, zavisno ko, ko nam je u partnerstvu. Ništa ne može se samo uraditi i velim, e, mi smo prepoznali zapravo problem da statistike pokazuju veliki broj nezaposlenih, Istovremeno e, naša iskustva su da zapravo je problem kako doći do tog slobodnog mjesta, na koji način, a i kako zadržati e, posao kad ga dobijem Znate, e, čovjeku u, ljudima se stvaraju navike, bilo dobro ili bilo loše, ali ne htjeli priznati ili ne, mi postajemo neprimjetno robovi svojih navika. Dakle, ona neobveza, onaj, onaj da kažem, bez, život bez termina, život da, iščekivanja, ali užasnog nezadovoljstva. Dakle, to je ono na čemu sad treba zapravo raditi i treba shvatiti da nema više ono netko će mi dati posao, ja ne mogu dobiti posao, posao trebaš naći. <laughs> dakle... Dobro, i to pogotovo u ovoj cijeloj sada situaciji na tržištu rada, evo rekli ste da imate, da, znači da vam teče cijeli taj e, projekt žene na tržištu rada ili kako, kako se zove. Da. Evo vi imate sada i dosta i, i članova, koliko, koliko sad ženska grupa korak? Filmska grupa Kora broji stalno zaposlenih e, sedam članica i tri stručne suradnice. Uz volontera imate? Volontere vrlo rijetko koristimo, volonteri su uglavnom na nekim aktivnostima jer ovo je posao gdje ne mogu baš volonteri biti uključeni jer e, ovo je sa velikim poznavanjem zapravo problematike i tu treba jedno veliko iskustvo. Vidite i sami da niti jedna od, od anketiranih osoba nije rekla ja sam imala nasilje. A činjenica je da u, u, što se kaže u svijetu svake dvije minute jedna žena dobiva batine. Dakle, E, nisam sigurna da neko od govornika ili govornica nisu mogle reći baš vlastito iskustvo. Zapravo, ili iskustvo negdje zapravo, iz, o tome se vrlo teško govori, nitko nije ponosan što mu se to događa i to je činjenica da zapravo kad dođe što se kaže do guše, onda žrtva i traži pomoć. Mi još uvijek pružamo besplatno ženama, koje ne rade besplatno pravnu, psihološku pomoć, odvjetničko zastupanje i po potrebi socijalno zbrinjavanje u sklonište. Dakle, nakon svega odrađenog procesa, a to je e, da se potpuno iskoristi svaki članak iz e, zakona, obiteljskog zakona, nastavljamo rad sa ženom i zapravo želimo je ekonomski osamostaliti. koliko ste vi sada zadovoljni sa općenito vašom nekako vidljivošću, koliko su vas sada te žene koji imaju probleme u obitelji, koliko su one prepoznali, koliko vas češće zovu ili rijeđe nego prije ili uopće kakav je sad taj stupanj obiteljskog nasilja u odnosu na vaše početke? Možemo reći da se povećao broj prijavljivanja, da je zapravo i prijavljenih kod policije broj nasilja u obitelji je povećan u odnosu recimo na prošlu godinu i da, da zapravo ne vidi se kraj čini mi se da, da je zaista to jedna tema koja je dugovječna, nažalost. No, nažalost ćemo se vidjeti sigurno za, i čuti za dvije godine. <laughs> Ma, trebali bi se i prije čuti, ali mislim da, da, da je to jedan problem u cijelom svijetu, ne samo kod nas. Jer to je valjda ono u psihi da jači slavijeg tlači pa onda... A dobro, što to znači? Možda prije dvije ili, ili pet, deset godina kad ste vi kretali je bilo cijeli sad taj prosjek koliko je bilo obiteljskog nasilja. Moguće je sada svijest e, narasla pa se sad više za to čuje i žene same e, češće i radije to nekako prijavljuju i vama ili policiji nego što se to događalo prije. Često o tome upravo razgovaramo i mi e, sa drugim institucijama svi mi imamo povećan broj prijavljenih. E, što, da li je to nekakva, da kažem, promjena zakona, da je to sigurnost, da se nasilje kao takovo prihvatilo, da, zapravo zakonilo da je nasilje neprihvatljivo. Drugo, da su se stvorile e, na strategije kako pomagati, kako sprečavati nasilje i treće što je zaista naša obveza da u našem društvu pomognemo svakoj žrtvi, a i žrtvi obiteljskog nasilja. E, kad smo govorili o ovome e, zapošljavanju, e, spomenula sam da smo osnovali socijalnu zadrugu. Volila bi, ako dozvoljavate, da osvrnem se malo da, da pače, Da, pače, evo, to je jedan od tih dosta bitnih e, projekata koje smo imali posebno. <laughs> Mi smo zamislili da socijalnu zadrugu osnovimo tako jesmo po europskom tom, posle europskog projekta, da se tu zapošljavaju dugotrajno zaposlene osobe i s obzirom da je u jednom danu znalo preko stotinu žena, posebno žena, iz ove naše, naše proizvodne privrede dobiti otkaz, mi smo da zaista tim ženama treba pružiti ruku i odmah i uključiti u proces da ne postanu ono apatične žene od 55 godina i da čekaju mirovinu. Desilo se je vrlo čudno. Mi smo pokušale u gradskom poduzeću, mm, da, u inkasatoru, da nekako dovedemo u red to čišćenje stubišta koje je apsolutno čisti, što kažu žargonom mm, građanskim crnjak. Dakle, mislim da, da je, da, tu, sam se, tu sam shvatila zapravo da je manjkavost kod ljudi u, u samom prepoznavanju što je to crni rad na crno i što je to e, pomoć države u nekom kontekstu. Svi se mi pozivamo na to da trebamo dobiti pomoć države u bilo kom kontekstu. Dakle, e, država se oštećuje za taj dio koji, koji rada na crno. Svi pomažu rad na crno ukoliko plaćaju svakoj čistačici koja pere stubište i daju joj keš u ruku a ne ide preko računa i preko inkasatora. I mi već godinu dana pokušavamo objasniti građanima da isti, potpuno isti iznos plaćaju, ništa ne gube, ali da je to zapravo izgradnja svijesti da moj novac ne ide za, za rad na crno, nego da moj ide novac za ilegalan rad i da od tog ilegalnog rada ima korist onaj koji radi, o, ima država korist, dobije svoje i na kraju, kad, se, kad na kraju dođe ta osoba zaposlena u mirovinu, ona ima mirovinu, ima zdravstveno osiguranje. Da, to, da nekako, ba, evo baš ovaj primjer što ste sada rekli, je, se kod nas uzima podobičajno da, pa. e, da se skupi novac tamo po stanovima i... Vi u, ne, u nekim demokratskim državama ne bi mogli apsolutno, građani ne dozvoljavaju rad na crno građanin obavezujete da se, da, da se moraš prijaviti da ne želi učestovati u tome. Dakle, šta znači to? Ako se ilegalno radi, onda svi kompletno sve se zaokružuju i svi imaju korist. Oštećena država, oštećen grad Karlovac, Karlovačka županija, na kraju i taj zaposlenik koji bi trebao to raditi, a netko ko radi već sad, on isto tako može biti prijavljen raditi mjesto dva, tri sata, dnevno može rati osam sati i da normalno ima plaću. Dakle, 11.700 stanova je u ingerenciji inkasatora Karlovac, 70 žena ili muškaraca, to ne mora biti isključivo ni ženski posao, može biti legalno zaposleno. A to se ne događa. za godinu dana mi smo zaposlili dvije i pol žene. Dvije i pol žene. Žalost za godinu da. Na ovim poslovima. Ja mogu reći da tu nema dovoljno političke volje. Prvo, gradsko je to poduzeće. Drugo, mi cijelo vrijeme pričamo ovu priču. Ona je sasvim realna, logična, u normalnim uvjetima jako sam razočarana, žao mi je. Mnoge žene koje su bile u proizvodnji... to predložili, dakle? Proizvodnje obuće, žene koje su bile u, u mljekarskoj industriji, u svim ovim industrijama koje su bile u Karlovskoj županiji, a posebno u gradu Karlovcu, znamo da, da više ne funkcioniraju, te su žene na, ili na, na, na teret Zavoda za zapošljavanje, odnosno na teret zaposlenih. A jeste vi osim toga vi ste ovo predložili, dakle rekli ste inkasatoru, taj, taj sistem? Sve smo pokušali. I kakav je bio odgovor? I dali smo letke da se to ubaci, da, da, da, da ide svim stanarima uz račun, prijedlog, predstavnicima zgrada pokušavali. Predstavnici zgrada su zapravo, oni su u kontaktu sa ovim upraviteljima koji su u, inkasatoru zaposleni. Mislim da je, to je ono što bi rekla da ne, neizgrađena svijest građana u odnosu na demokratske promjene, a to ne može biti. Mi ponašamo se baš neodgovorno. što se tiče evo, samo dakle ovoga e, dijela tog, te vaše inicijative, je li bilo još neki drugi vezanih dakle za zapošljavanje e, žena koje su evo ostale bez posla ili su ovako se našli u, u nekom problemu? Ponude su, da su, su veoma rijetke, mi pokušavamo na sve načine da, da nekako izlobiramo taj rad, tu potrebu jer e, nema korak od tog nikakav procent. To je čisto naš volonterski rad. Pored redovitog posla mi smo se volonterke za tu zadrugu, ali mislili smo da će to trajati jednu godinu, mi ćemo moći to da se izdvoji, jer je to i poseban i žiroračun i to je... To je I da samo radi to dalje. Registrirano, da, mislim. Čak u našem zakonu nije postojala ni ta opcija socijalne zadruge, mada se baratalo tom terminologijom. A je bilo zainteresirane žena samih koje su, evo, koje su se pojavile, koje su došle tako kod vas da sada preuzmu, da nekako krenu sa tom e, da, šta vođenjem će, te šta imaju preuzeti? Pa nitko, neće nitko neće voditi bez novca. Svako čekuje neku plaću. Plaće nema. Samo dobivaju plaću one koje rade. Mi smo do sad zaposle dvije i pol žene. Dvije žene na puno radno vrijeme i jedu na pola. Dakle, to je zaista malo i premalo, a moglo se i to nije veliki trud. Kako god je, kroz inkasator odjednom se počela plaćati pričuva. Tako se može plaćati i, i to čišćenje stubišta uz komunali koje plaćamo na redovitom računu. Znači da se uključi da, u, ovaj, u, u cijelo ovo plaćanje. Logično da za to treba ugovor potpisati predstavnik zgrade. Predstavnik zgrade, pitanje koliko samih stanara zna je li njegov predstavnik zgrade zainteresiran i hoće li on to. I da li on možda upravo potpomaže rad na crno. Mislim, ali pitanje je e, e, koliko je ovo društvo zdravo to hoću reći. Da, da, da malo povedemo svi o tome računa da bi mnoge osobe koje su sada na socijali i koje zapravo primaju tu socijalnu pomoć od malog budžeta i mala je socijalna pomoć nedostatna da ne bi trebali ni primati ali oni koji trebaju primati trebali primati više jer bi bila masa veća Vi neke... kad bi bilo manje tih klijenata na, na socijalnoj pomoći vi ste imali neke programe e, prekvalifikacije, dodatne edukacije i tako dalje. O čemu se to radilo? To je bilo, jedna, mali je to broj žena bilo obuhvaćeno, je bilo nek 40 žena, 10 je bilo za njegu starih i bolesnih, 10 je bilo za higijenčarke čistačice, 10 je bilo za uh, i 10 je bilo za proizvodnju svijeća. Sve su žene to završile one mogu to sve raditi, ali gdje? I trenutno velim, ne možemo čak niti ovo, evo, što je jasno kod dan, ali bi trebalo biti malo više. A što je sa tima koji su završili prekvalifikacije, to je edukacija momentalno ili radi jedna od njih? Neke smo uspjeli zaposliti, ali sve je to slabo i to nije preko zadruge išlo, one, to je išlo normalno zapošljavanje. Neki zaposlio sam i od ukupnog broja koliko smo imali neki 26 žena je zaposleno, ali ne preko heroone. To, to je bilo nevezano za Herovane. Evo što se tiče, evo malo, malo smo spomenuli suradnje s lokalnim vlastima, čak je dosta je bilo u posljednjih nekih pola godine, godinu dana se znalo u novinama i u sredstvima javnog priopšavanja pojaviti da, da je ta suradnja dobra, da funkcionira, da vas potpomažu i tako dalje. Kako ste vi zadovoljni općenito sa suradnjom sa lokalnim vlastima? Evo sad ste rekli vezano za ovaj dio da, odnosno e, gradskim poduzećima? Rekla da je, ima suradnje sa lokalnom vlasti, lokalnom zajednicom ukoliko obe stranke pokažu, vide svoj interes. Dakle, sve uvijek je interesna zajednica, dakle tu bitna. I u ovim europskim projektima jasno je lokalne zajednici da su to sredstva koja se donesu iz Europe, koja se zapravo potroše ovdje. U tim projektima je korak u stvari transfer sredstava jer to sve odlazi izvan. Nitko od nas u koraku ne može imati dvije plaće. Ali e, i tu se pokaže interes i tu ima suradnje i drago mi je da se to tako shvatilo jer šteta je da ne dođe neki stotinjak tisuća eura u Karlovac, Karlovačku županiju da se bar na godinu dana pri, pri, zaposle privremeno neke osobe da rade na tom projektu, dakle tu je suradnja. A gdje je opet na drugom, u drugom smislu potrebna suradnja, naravno da smo stalno u pregovorima, stalno u dogovorima i mogu reći u odnosu na prije 10 godina kad smo počinjali raditi da je velika promjena ali i deset godina je velik period, <laughs> vjerujte mi. To je, <laughs> to je puno, puno dana. A kako je danas evo, sa donatorima? Dakle, i na vašoj internetskoj stranici se vidi da imate mnogo donatora. Kako je danas dobiti sredstva za ove aktivnosti, ove projekte kojima se vi bavite? U odnosu evo na prije deset godina kad ste kretali. Onda je bilo e, više stranih donatora ovdje da, nego bili su uglavnom, mi smo i započeli naš rad on, i na donatorima. Oni su, i jeste to bilo zapravo to su bile donacije za institucionalnu potporu, o mi jesmo imali projekte najče, najviše i najduže od švedske side preko Tvine ali mogu reći da je zapravo nakon potpisivanja i ratificiranja ugovora Hrvatske sa Europskom komisijom zapravo prešlo u nadležnost Hrvatske da i taj dio civilno društvo, bar ovu temu koju mi radimo, da isključivo financira. Tako u tom u ovom periodu je zapravo naš, naši financijeri su e, od ukupnog troška koji je usvojilo Ministarstvo obitelji, a to je SOS telefon, savjetovalište i sklonište. Dakle, tu, su, tu je potpisan sporazum između E, četiri čimbenika, dakle ministarstvo, odnosno država, županija, grad i, i, i nevladina organizacija, zavisno po sjedištu gdje se nalazi nevladina organizacija. Tako da pet organizacija je u tom paketu, to je bivša potpredsjednica vlade, sadašnja predsjednica, prošle godine, odnosno pretprošle godine pokrenula, ali se vodi sada nadalje priča da bi zapravo trebalo biti to sustavno financiranje za direktne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, pa možda i to uspjelo. Kako ste sad zadovoljni? Evo, sad rekli smo ovaj SOS telefon radi, savjetovalište radi, sklonište radi. Dakle, sa, sa svim uvjetima općenito za rad, koliko vam je lokalna zajednica, koliko ministarstvo obitelji i ostala evo nadležna ministarstva koja jesu, plus strani donatori, koliko ste sad sa time zadovoljni, ili bar to Neizvjesna je nevladinim organizacijama kao i što sami znate. Uvijek je neizvjesna kakva će biti naredna godina. Dakle, svi naši projekti su bio program ili projekt, ali on je uglavnom negdje od prvog do prvog fiskalna godina je bitna i nešto uz nacionalnu zakladu, dakle, e, od igara na sreću sve manje ministarstva daju kroz svoje proračune jer tu debelo štede uglavnom civilno društvo kroz nacionalnu zakladu i ministarstva u nešto i na lokalnom nivou, ali većinu je to igara na sreću, svi mi od toga živimo, <laughs> nažalost, to je to. Ali ima kakve nade da bi se to moglo institucionalizirati, dakle SOS, SOS telefon, savjetovalište, sklonište koje su vrlo bitne, šta da se vi više ne nastavite baviti, dakle, e, traženjem sredstava, pisanjem na ovaj, projekte, šta bi se to sve zatvorilo? Institucije takve postoje. To postoje institucije, postoje domovi za smještaj za obitelji, postoje skloništa koje nisu tajna, te institucije postoje, ali kako nema novaca, onda se u institucije ne šalju žene i djeca jer nema sredstava i uglavnom su te takvi domovi manje više prazni u naše sklonište ne može biti prazno jer tu ne ulaže, ne se kroz ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ništa. Naravno da je puno ministarstva, ako za jednu četvoročanu porodcu mjesečno treba dati četiri puta po 3200 kuna, a analogno tome civilno društvo treba isfinancirati taj mjesec. Onda je to, to su, to koje mora imati jedni drugi nema novaca i zato ta su skloništa prazna, a pune se skloništa gdje se ne daje ta glavarina kako je mi zovemo, nego žene žive od socijalne pomoći, doplataka i, i eventualno svog rada ukoliko radi i uglavnom i alimentacija. Dakle, to je da, ali, dakle, imamo ta, ta, ta skloništa ste rekli, dakle skloništa su prazna, ali opet se za njih plaća i najam prostora, plaća se i hladni pogon i zaposlenici koji su unutra. institucija, rekli ste institucija. Institucija i institucija. Ali e, čemu kad e, kažete sami da su prazni? Zato što nema novaca za održivost. Na to, to su skupi projekti, tu nema novaca za održivost. Dakle, i u ovom kontekstu, prošla godina naša, ova godina da kažem, mi smo 30% troškovnika imali od ministarstva obitelji, 30% od grada Karlovca, 30% županije nismo dobili i dakle nismo 40% našeg troškovnika morali drugim projektima namiriti da funkcionira sve. Dakle, kroz ovoga opet e, traženje sredstava, e, edukacije, Edukacije i druge projekte. Dakle, hoću vam reći, da je svaka godina za nas, za cijelo društvo, veoma neizvjesna, ali mm, već nekako će biti i moramo biti optimisti i moramo zapravo uvjeriti cijelo društvo da ulaganje u pomoć žrtvama je naš dug i naša obaveza jer žrtva treba pomoć Evo ovdje ja naš sugovornik isto u anketi sam rekao E, da sustav ništa ne čini ili što uopće čini sustav. E, da, da bi, bi se taj sustav trebao promijeniti. U sustavu se nema što mijenjati što se tiče zaštite žrtava. Zakonom je zaista predviđeno da se žrtva zaštiti i, i postupanja da se žrtva može obratiti kome, kako, dobiti naputak i dobiti pomoć. Ali šta je sustav? očito ne štima tu nešto ako kažete da su te institucije koje bi trebale u biti raditi vaš posao prazne dok su vaše, e, dok je vaše ovdje slonište e, prepuno. Zašto organizirano civilno društvo? Zašto smo mi organizirano civilno društvo po opće potrebi društva? Zato da budemo lakši građanima u radu, u, zapravo u dostupnosti institucija. Jer, jer je zapravo vrlo teško, vrlo teško bez odvjetnika doći do svojih prava i to ne može niti jedna osoba sama i ona gubi sporove, a platiti pravnika, platiti odvjetnika, to opet te osobe nemaju. Dakle, to je onaj dio koji odrađujemo mi i, i zapravo štitimo žrtvu. Dakle, e, ispada da zapravo za svaki savjet koji se dobiva od institucija, treba platiti. Da, tu smo sada u tom, ovoga, u tom problemu, evo nekako se stalno se taj, taj problem opet vraća na početak. i na kraju se sve vrti oko novaca, nažalost, kojih evo, i sami ste rekli sve manje, bar što se tiče donatora, a sada vidimo i što se tiče samih institucija, da ministarstvo kreše na, gdje se god može. Ok, mi smo sad još, evo, samo još nekih pet minuta ovdje. Sada da ukratko evo pokušamo predstaviti vaše nove projekte koji su sada u planu, imate li nešto suradnje s nekim drugim karlovačkim udrugama i ne samo karlovačkima? Mi nemamo e, sa udrugama nekakve planove za nekakve kolektivne projekte. Zapravo je vrlo teško, onaj kod potpisuje ugovor, on se obvezuje da će sve to biti ok i da, da će poštivati sve što je, što je ugovoreno i potpisano. Ja mislim da upravo kad, se, kad o tome razmišljam, mislim, sumnjam da je dovoljno razgrađena svijest u tom da je jednaka odgovornost eh, i moja i onog drugog prema donatoru i zato, zato nerado idemo sa drugim udrugama u nekakav kolektivan eh, rad ali e, svakako partnerstvo sa, lokalnom zajednicom moramo i to nalaže Europska komisija, ne može se niti raditi bez partnerstva i to partnerstvo je, može biti kroz učešće u nekim aktivnostima, kroz rad, a ne direktno novcem. Dakle, to je jedna olakšica. Opet ćemo nastaviti u vezi tog zapošljavanja, opet edukacije na u svim svim sferama nenasilne komunikacije, edukacije o zdravlju, o borbi protiv ovisnosti, mm, e, očuvanje e, naše zdrave okoliša i tako. Mislim, e, spektar ima mm, naših želja, naših interesa i napoznanja, ali je pitanje kakvi će biti natječaj i kolika, zapravo šta su prioriteti samih onih koji raspisuju natječaje, šta ko tko odredi za iduću godinu da mu je prioritet. A možda bude možda budu prioritet ptice pjevice, ne znam, ako bude, onda ćemo se morati educirati o pticama, pjevicama, to ćemo raditi. Na evo, nažalost, evo ovaj, ovdje ovaj problem o kojem smo mi pričali danas tijekom emisije stoji, evo sad možemo samo se nada da će, to, da, da, da će situacija ne, nekako, evo sami ste rekli da se sve, da se sve više žene javlju, dakle spoznale da postoji neko ko može pokušati rješavati njihove probleme, bar na, evo, na ovaj način. Pa na koji način vas se uopće može kontaktirati, evo za sve one koji Telefon to još ne znaju? 24 sata dostupan 655 925. 24 sata svaki dan. Dakle, savjetovalište radi svaki radni dan eh, za stranke od 10 do 14 ali eh, telefon je stalno aktivan i dostupan i ad hoc rješavamo probleme. Dakle, ako je potrebna momentalna intervencija a, ili, ili je to potrebno samo tumačenje, objašnjavanje, zakazivanje kontakata i tako. dakle, 655 imamo vrlo dobru pravnu, pravnu službu, eh, odličnu odvjetnicu koja zaista se bori za interese svake stranke. I što da kažem još, odličnu psihologinju, sociopedagoginju, socijalnu radnicu, sve su to stručnjakinje koje debelo i fino rade svoje poslove. Nadamo se da će biti čim manje potrebe za e, pozivom na 655 925. Nadajmo se, hvala vam lijepo na e, pozivu, hvala, vam da ste upriličili ovakvu emisiju. Žao mi je da to nije u nekom boljem terminu, da kažem da, da bude veća slušanost. Pa evo i ova naša emisija ide uh, preko internet streama, tako da se može slušati na hrk.hr za sve one koji evo nisu u blizini FM svojih uh, radioprijemnika. A evo može se slušati i u streamu, dakle sve što smo mi danas pričali već sutra na stanica mir.org i domacki.hr. E, hvala vama. Cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Slušajte nas i dalje u našem redovnom terminu i evo na ovim internetskim adresama koje sam rekao. Emisija Sektor 3 emitira se zahvaljujući donaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Evo želim vam ugodan ostatak večeri do slušanja sljedeći utorak u 20 sati.